ชุมนุมเทวดา สรัชังสเสนังสบันทุงนรินดังปริตานุบาโวสดารักตูติปริตวานเมตังสเมตาปนันตาอาวิกิตจิตาปริตังันันตุสักเกกาเมจรูเปคิริสิขาราตเตจันตลิเควิมาเน ทีเปรัเทจะคาเมตรุวนาคหะเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชลาทลวิสเมยักขคันทปนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมพทันตา ธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพทันตา ราชโตวาโจรโตวามนุสโตวาอมนุสโตวาอากิโตวาอุดกโตวาปิสาจโตวาขานุกโตวา กันตกโตวานาคาตโตวาชนะบดารุกโตวาอาสัตตมโตวาอาสัติติโตวาอาสาปุริสโตวา จันดาหติอาสมิคโกนาคุกุระอหิวิจิกามณิสัพปติปิอาจาตราชาสุกระ มหิงสยคารคสาดีหี นานาปยโตวานานาโรคโตวา นานาอุปดวโตวา อารักังกันนันตุ